Donosimo salavne u poslanika Muhammeda alaihi salatu wassalam, koga Allah posla kao milost svim svjetovima, kao pominjača i donosioca radosnih vijesti prije sudnjega dana. Svjedočimo da nema drugog istinskog Boga koji zaslužuje da, budem, da bude obožavan osim jednog jedinog Allaha koji sudruga nema i svjedočimo da je Muhammed alaihi salatu wasalam njegov rob i njegov poslanik. Kogo Allah uputi na pravi put, nema onoga koji će ga odvede u zabluda, a kogo Allah pravedno ostaje u zabluda, nema onoga koji će ga uputi na pravi put. Allah subhanahu wa ta'ala se obraća vjernicima, su riječi ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću, i nemojte umirati drugačije osim kao muslimani. Naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala jeste onaj, draga braćo, koji je ar-Rahman. Jeste onaj koji je milostivi. Pa zati ja deneska, inša Allah, ta'ala, vo današnja naša hutba zborime od ovaja tema, to jeste kome će se Allah smilovati. Allah subhanahu wa ta'ala, draga braćo, od stvorenja, najveće stvorenje što stvori jeste arš jeste njegov presto koji iznad sedam nebesa. Koga stvoriv Allah subhanahu wa ta'ala arš, koji je najgolemo stvorenje njegovo, Allah subhanahu wa ta'ala zapišav njegovo najgolemo također svojstvo i njegovo ime. I iznad arša zapišav Allah subhanahu wa ta'ala moja milost nadvladala je moju srđbu. Moju, moja milost nadvladala je moju srđbu pa zbog njegove milosti Allah subhanahu wa ta'ala, draga braću, mi podari tvoja blagodati koje vidi i koje ne vidi me. Zbog njegove milosti prema svoje roboji Allah subhanahu wa ta'ala prati poslanici. Allah subhanahu wa ta'ala spušti v knjige. Allah subhanahu wa ta'ala milostivi dav da se pokreće oblaci, spušta kiša, učiniv da bide zemlja povoljna za živujene na na, stvori džennet koji će bide prebivalište za njegove, za njegove dobre roboji zbog njegove milosti Allah subhanahu wa ta'ala da prilike čovjeku da se pokaje nakon učinjenog grijeha. Zbog njegove milosti Allah subhanahu wa ta'ala ne kažnjava odma svoje roboje iako mu učinjet grijesi, nego im odgađa kazna ne bili se pokajali, ne bili se vratili Allahu subhanahu wa ta'ala, međutim dosta puta čovjek jeste nemaren pa on odbija kasni i sve dok ne mu dojde njegova duša do njegovog grkljana i nema više, nema više teube. Allah subhanahu wa ta'ala nje ukazao da njegova milost obuhvaća sve koga rekao wa rahmeti wasiat kulle šeji i moja milost obuhvata sve. Dakle, sve što postoji obuhvaća, ono je obuhvaćeno su Allahu subhanahu wa ta'ala milost, su njegov, su njegov rahmet. Allah subhanahu wa ta'ala veli وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا Ako ga će ti dojde tije koji vjeruje u naše ajati فَكُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ti im reci assalamu alaikum, to jeste assalamu alaikum, mir, Allahu mir na vas. Ketebe rabbukum ala nefsihi rahme, gospodar vaš propisa v sebi milost, rahmet. Gospodar naš, draga braćo, nikoj ne može da go prisili nešto da izrabota, nego sam sebe Allah subhanahu ta'ala propisa v rahmet, milost. Ennehu men amile minkum su'em bi džehaleh, ثم تاب من بعد وأصلح فأنه غفور رحيم Allah subhanahu wa ta'ala sebi propisa milost da onaj od vas koji će uradi kakvo loše djelo iz neznanja, a zatim nakon toga se pokaje Allahu učini teubu i popravi njegove, njegovo stanje, zaista Allah jeste onaj koji prašta i on je, i on je rahim, to jeste milostivi ili samilosni. Šejh Abdurrahman Sa'di rahmehullah na ovog tumačenja ovog ajeta veli da Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sobraća poslaniku alaihi salatu wa salam koga će dojede vjernici ti im nazovi selam tim nazovi selam kako bi se ga opuštiv, kako bi se ga raspoloživ, da oni traže još više načina da se približe Allahu subhanu wa ta'ala, da traže oprosta za svoje, za svoje grijesi i također ga podsjeti da ne ustrajava evo čine svoje grijeha, jer na tog način možda zarade Allahu subhanu wa ta'ala kazna i njegova sržba. Ko vas borime od rahmet, ko vas borime od milost Allaha subhanu wa ta'ala, neminovno jeste da napomeneme tri stvari. Prva stvar, draga braćo, jeste da nikogo od Allahovi subhanu wa stvorenja od ljudi i džinna neće ga uvede vo džennet njegov ibadet. Koliko god činiv ibadet, ne može da zasluži džennet koji Allah subhanu wa go pripremi, osim sa njegova milost. Pa se prenosi od Euseida al-Hudrija radijallahu anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao, niko je neće vlijeze vo džennet, Su, osim su Allahova subhanahu wa ta'ala milost. A prisutna sahabi go prašali o Allahu poslaniće, zar i ti ne čevlezeš vo džennet so svoje djela, veli poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ni ja, osim da me Allah prekrije so svoja milost. Milost Allaha, draga braćo, jeste uzrok ulaska u džennet. Pa blago onome koji zaradi milost Allaha subhanahu wa ta'ala, jer ne je poenta od tije da čovjek ima mnoštvo djela, nego je poenta evo tija da li će Allah subhanahu wa ta'ala primi neko je njegovo djelo. Allah subhanahu wa ta'ala ukoliko primi, to je dokaz da je tako čovjek bogobojazen, da je tako čovjek onaj koji se plaši Allah subhanahu wa ta'ala u svaka situacija, jer Allah prima samo od bogobojaznih. Druga stvar po pitanju rahmeta jeste da Allah subhanahu wa ta'ala ima stotinu milosti, draga braćo. Od koji od stotinu milosti Allah subhanahu wa ta'ala samo jedna milost spušti za njegove stvorenja na Dunjalu Dunjaluku. Samo jedna milost, a ostale 99 njegovoj milosti opjala Subhanahu Tala za svoje stvorenja gdje pripremiv da im je dade, da im je pruži vođanet. Ebu Horeyre Allahu anhu prenosi da Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao u istinu je Allah subhanahu ta'ala postoje stotinu milosti. Od njih samo jedna milost Allah subhanahu ta'ala spušči među džinoj među ljudi, među životine, među divne zveri, pa se oni na osnovu taja milost, od taja jedna milost Allaha subhanahu wa ta'ala, oni se blage i milostive jene prema druge. Divne zveri se blage prema svoje mladunčadi, dok je Allah subhanahu wa ta'ala 99 svojih milosti odgodio. Te, mil, te milosti ću ukazati svojim robovima na sudnjeme, na sudnjeme danu. Ako danas, kad draga braćo, vidi me milost prema sve stvorenja dunjaluku od ljudi, od džinna, od životinja, od sve što postoji, ti je samo jedan deo od stotinu mogućih Allahu i Subhanu ta milosti, pa ne može me uopšte da pojmi me kakava je ostala milost koja Allah Subhanu ta posebno što se smiluje svojim robovima na sudnjem danu. I treća stvar po pitanju Allahu i Subhanu ta milosti jeste tija da uzvišeni Allah Subhanu ta jeste milostiviji prema nas nego naše majke da Allah subhanahu wa ta'ala prema svoje robu i milostiviji nego što može da bide mati prema svoje dete. A mi je svi znamo kokava je milost, milost majke prema svome djetetu. Omer ibn Khattab radijallahu anhu pripoveda, jedan den veli doneseno je roblje, zarobljenici ke poslanika sallallahu alihi wasallam, među kojima veli imala i jedna žena koja uporno veli trčala na sve strane kao da traži nekogo. Pa nakon što našla jedno dete, neizino je malo ovo dete koje jedva možda odalo ili ne gozela rada zato što go našla, go prigrlila i go počela, počela da go, da go doji. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem je praša svoj ashab im rekao što mislite da li bi ova žena sada bacila svoje dijete u vatru? Nikako odgovorili prisutne ashabi. Pa Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao doista je Allah milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svome, prema svome djetetu. Doiste Allah milostivi prema svojim robovima nego što je milostiva ova majka prema, prema svoje djete. Zatim, draga braćo, nemoj da gubime nada u Allahu subhanahu wa ta'ala milost, jer Allahu subhanahu wa ta'ala milost obuhvata sve, nadpiljuje sva njegove stvorenja, pa čak i grešnike. Ukoliko se pokajete Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah dželešanu im pokriva njine grijesi došao neki čovjek, dakle čuje kao je ofatila za ime Omer radijallahu anhu kako ukrav nešto, pa on da se izvuče, mu rekao o e, halifa, "Ko je mene prvi put, Ko mi je, mene mi je prvi put da sam ukrao svoj život, a Omer radijallahu anhu mu rekao, ne ti je sigurno prvi put, jer Allah subhanahu wa ta'ala sigurno bi te pokriv da je prvi put, nego ti više puta si ustrajao ti, pa Allah subhanahu wa ta'ala te osramoti pred, pred ljudjim. Allah subhanahu wa ta'ala, draga braćo, u jedan kuranski ajat ukazuje da Allah Đalešanu jeste onaj koji je milostiv, da Allah Subhanahu wa ta'ala pruža prilike svojim robovima da se pokaje pa veli Kul ja ibadi alladine asrafu ala anfusihim, reci o robovi moji koji ste se same prema sebi ogriješili, a čovjek možda se ogreši prema sebe koga čini grijesi koji ga odvraća od Allaha Subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Nemoj da gubite nada u Allahu a milost. Inna Allahe jagfiru dhunube džemija, zaista Allah će oprosti sve grijehe, innehu huvel gafuru rahim. On je taj koji prašta i on je, i on je milosti. Ovdje vidime da Allah subhanahu ta'ala, draga braćo, da se ne odriče od svojih robova iako se oni grešnici. Iako se oni ne pokorne Allahu subhanahu ta'ala, ope Allah dželešanu ga naziva ja ibadi, o robovi moji, nemoj da gubite nada. Allah subhanahu wa ta'ala sve grijesi će oprosti. Allah subhanahu wa ta'ala čoprosti i šir, mnogoboštvo, i čoprosti i ubistvo, i kamata, i nasil, i druge velike i male grijehe, ukoliko se čuje iskreno pokaje. Čak šta više Allah subhanahu wa ta'ala njegove grijese će mu ga pokrije i neće go sramoti ni na dunjaluku, ni na, ni na ahiretu. Zbog milosti Allaha subhanahu wa ta'ala poslušajmo ovog hadis kada ga prenosi Ibn Abbas radijallahu anhuma da poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao veli mi došao Džibril Džibril alaihi salam i veli mi rekov da si me samo vidio koga sam tura pesog morski u usta faraona. Jer dakle, Allah subhanahu wa ta'ala faraona i njegova vojska, vojska gi uništih so potom. Sam tura veli pesog vo njegova usta bojeći se veli i straha da ga ne sustigne Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Dakle, bojeći se da je u toj trenutak koga priznav da je Allah Đelešanu jedan, da veruje u gospodara Musa i Haruna, da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar, međutim nemu, nemu je fajde od takva negova teuba, jer vide smrt, ali čekuje da se na veli som tura vo njegova usta pesok, ne bi li ilezle nekoj reči, pa Allah subhanahu wa ta'ala mu oprosti zbog tija. U jedan hadis poslanika alaihi salatu se nam rekao, koga bi znele nevernici kolka ve Allahova subhanahu wa ta'ala milost, bi se nadale džannetu, a, ne, a, a, koga bi znaju nevjernici, dakle koliko je Allah milost bi se nadala džennetu, a koga bi znaju nevjernici koliko je Allah subhanu ta'ala kazna bi računala da nikada, nikada neće zaslužet, neće zaslužet džennet. Pa se postavlja pitanje, draga braćo, kako zadobiti Allah subhanu ta'ala milost? Ili kuje se tija djela zbog kuje Allah subhanahu ta'ala spušta milost na svoje roboje. Pa inša Allah ta'ala će kaže me nekoj po stvari kako bismo se potrudile u našoj životi da radime na ove stvari da zaslužime Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Prva stvar, draga braćo, jeste i ona od najvećih razloga od koje proizilaze sve ostale razlozi za dobijanje Allahu subhanahu wa ta'ala milosti, pokornost Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sellem, pokornost vo njegove naredbe i pokornost vo njegove zabrane, to jeste ostavljanje onoga što Allah subhanahu wa ta'ala zabrani i njegov poslanik alaihi salatu wasalam. Jer Allah subhanahu wa ta'ala veli وَيَتِيُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ I pokoravajte se Allahu i poslaniku da bi pa će vam biti ukazana milost. Pa će vam se Allah subhanahu wa ta'ala smilovati. Druga stvar jeste potpuno sljeđene Allahove knjige Kur'ana. Jer Allah subhanahu wa ta'ala veli وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ i ova knjiga koja ti ga objavljujeme, ona je Mubarek, ona je blagoslovljena, pa je slijedite, otteku i bojte se leallekum turhamun, da bi vam bila ukazana milost od strane Allaha Subhane Votana. Treća stvar, draga braćo, koja je uzrok za dobijanje Allahu subhanahu wa ta'ala milosti, jeste slušanje Kur'ana. Slušanje Kur'ana su svoj sluh, su svoje srce, ponizno, skrušene, skrušeno. Allah subhanahu wa ta'ala veli وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِيُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ A kada se Kur'an uči, vi je dobro ovo slušajte i šutite, trajte, pa će vam se milost, milost zasigurno ukazati. Šejh Abdurrahman Sa'di također od Mufessira u ovoga ajet, rahimehullah, veli da Allah Đalešanu svoja milost ga uslovljava svoja dve, svoja dve stvari. A to jeste, koga se uči Kur'an, koga se uči Kur'an treba da se ostaje sve ostale dunjalučke priče. Svako je razgovor da se ostaje, da se traje i da se sluša. Oja se dva, dva uzroka koji e, se zadobija Allahu subhanahu ta'ala milost. Četvrta stvar jeste, draga braćo, strpljenje na musibeti. Strpljenje na nedaće, na nevolje koje snađe čovjeka svakodnevno u njegov život. Allah subhanahu wa ta'ala veli: "Alladine iza, iza asabat-hum qalu: koga će onima koga će ga zadesi kakva nevolja, kako musibet, oni što rečuje inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Svi smo mi Allahove i svi ćemo se njemu vratiti. Ulaike alehim salavatu min rabbihim wa rahma Takvima pripada takvima pripada salavat to jeste spomen da Allah subhanahu wa ta'ala će ga spomene vo najbolje društva, to jeste među meleki i ne samo tija, wa rahme, i Allahova milost wa ulaike humul muhtadun, takvi se upućeni, draga braćo. Peta stvar jeste da se traži, da se čine dobra djela, a od ružnih da se odvraća. Jer Allah subhanahu wa ta'ala veli wal mu'minune wal mu'minatu ba'duhum evlija'u ba'd a vjernici i vjernice se prijatelji jene, jene su druge. Je emurune bil ma'ruf wa yanhauna il munkar traže da se čine dobra djela a od nevaljalih odvraćaje. Ve yuqimuna salate ve utune zeka i nama su obavlje i zeke davaje ojutivu na Allaha wa Rasule i se pokoravaje Allahu i njegovom poslaniku ulaike se erhamuhum Allah takvima će se Allah sigurno smilovati dakle vjernicima i vjernicama koje se prijatelji jeni su druge koje naređuju da se čine dobra djela kao družnih odvraćaje nama se obavlje zeke davaje pokoravaju se Allahu subhanahu wa ta'ala njegovom poslaniku, takvima će se Allah sigurno smilovati. Inna Allahe azizun hakim. Allah je silan i mudar. Šesta stvar, draga braću, jeste istighfar. Tražene oprosta za naše grijesi koje svakodnevno ge činime. Jer Allah subhanahu wa ta'ala veli Leula te stagfirun Allah la'allakum turhamun. A ako budete tražili oprosta, činili istighfar, Allah će vam sigurno dati svoju milost. Sedma stvar jeste E, zbog koje se zadobija Allah subhanahu wa ta'ala rahmet, njegova milost, izmirenje zavađene braće muslimani. Jer Allah subhanahu wa ta'ala veli innama mu'minuna ihwa, zaista se vjernici braća, fa aslihu bejna havajkum, zatija pomirite, zatija pomirite dva svoja brata pomirite dva svoja brata wattaqullaha la'allakum turhamun i bojte se Allaha i bojte se Allaha da vam se ukaže njegova milost Osma stvar, draga braćo, jeste da se vodi račun od, od naše jezici. Od naše jezici što izgovara je, da li izgovara je dobre riječi ili izgovara je loše riječi koje srde našeg gospodara Allah subhanahu wa ta'ala. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem veli jedan hadis, Allah se smilovao robu koji izbori dobre, lijepe riječi, pa se okoristi od te riječi ili se ustegne od loših riječi, pa se pa, njihovih posljedica. Allah se smilovao robu koji izbori samo dobre riječi ili se sustegne, od toga nema nikakve, nikakve štete. Deveta stvar, draga vraću, jeste imati milosti, poštovanje prema, prema naše najmlađe, prema deca. A iša Allahu anha prenosi da došao nekoj od beduini, dakle čovjek od pustina, neobrazovan čovjek i oni dođali direktno se obraćali poslaniku sallallahu alejhi wa sallam pa mu veli začuđeno začuđenog oprašuje Allahu poslanice zar vi je grlite, milujete i sakate svoje deca začuđeno, a poslanik sallallahu alaihi sallam šomu veli mu veli ja ne možda bidem siguren da te Allah subhanahu wa ta'ala nije iščupao milost iz tvojih grudi. To jeste ja koliko što vidim da Allah subhanahu wa ta'ala ti iščupa milost od tvoje grđe zbog tija što vi je ne postupate vake kao što postupame nije. To jeste ne grbite, ne milujete svoje deca. U drugi hadis koji obeleži Ebu Hurir radijallahu anhu, poslanik sallallahu alaihi ve sellem je na prilika zagrli Hasana ibn Alija radijallahu anhuma, dakle njegovog unuka u prisustvo Akra ibn, ibn Habith, ibn Habisa at-Tamimiya. Pa ovog je začuđeno mu rekao, ja imam deset deca, nikoga veli ne sam ga zagrli. Nikoga ne sam ga zagrli na ovog način, a poslanik sallallahu alaihi ve sellem veli, ko prema ljud, drugima ne je milostiv, neće i ostali prema njemu biti milostivi. Koji ne je milostiv prema druge, neće i ostali biti milostivi prema nego. Abdullah ibn Namr ibn As radijallahu anhuma prenosi da poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ne je od nas onaj koji ne je milostiv prema naše najmlađe, niti onaj koji ne poznaje ugled, ugled naših starijih nije od nas onaj koji ne poštuje, dakle ne se smiluje našim najmlađima i onaj koji ne poznava ugled naših, naših starijih. Abdullah ibn Amr također radijallahu anhuma veli da poslanik alaihi salatu wasalam rekao milostivima će se smilovati milostivi. Vidite milostivi prema onima koji su na zemlji pa će vam se smilovati onaj koji je na nebesima. Budite milostivi onima koji su na zemlji, pa će vi se smiluje onaj koji je na nebesima, Allah subhanahu wa ta'ana. I deseta stvar, draga braćo, jeste da bideme svesne da je Allah subhanahu wa ta'ala milost vo džemat. A svako razjedinjavanje od džemata jeste azab Allahova kazna. Noman ibn Bešir radijallahu mhm. anhu prenosi da Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao da je so džemat milost, da je rahmet uz džemat, a dok je ocepane od džemata kazna Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, draga braćo, potrudimo se da stvari što smo ga kažali, ga sprovedeme u naše životi, ne bi li ni se ukazala milost Allaha subhanahu wa ta'ala, a zar, zar neko je neće da mu se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje. Tije jeste žela i cilj svakog vjernika, a Allah subhanahu wa ta'ala kome se smiluje, takvog će go nastanjivo džennet koji oči nego videle, niti uše čule, niti u na um palo. Zatim molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uvede u njegova milost, da spušti na nas njegova milost, molimo ga uzvišeno da nam oprosti naše grijehe, da nam se smiluje prilikom viđena računa, da nam podari svako dobro dunja i prijeta, da nas uvede u džennetul u Firdausu, u društvu posljednika dobrih, iskrenih i šehida, ekulu kauli hada, wa estavfirullaha li velikum, innahu huwal vordafur rahim.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 La nostra khutbah di oggi, nel nostro sermone, discorso di oggi parliamo della misericordia, della misericordia di Allah subhanahu wa ta'ala, della rahma di Allah subhanahu wa ta'ala, perché Lui è compassionevole il misericordioso ed egli è il più misericordioso di coloro che mostrano misericordia. La sua misericordia, cari fratelli, abbraccia tutte le cose. Allah subhanahu wa ta'ala dice mia misericordia abbraccia ogni cosa. In Sahih Muslim è narrato da Abu Hurairah radiallahu anhu che il profeta alayhi salatu wassalam disse Allah ha cento parti di misericordia, di cui ha fatto scendere una parte tra i demoni, gli uomini, gli animali e gli insetti per mezzo della quale essi sono compassionevoli e misericordiosi l'uno con l'altra e per mezzo della quale gli animali selvatici sono gentili con la loro prole. Ad Allah, ed Allah ha mantenuto 99 parti di misericordia con le quali sarà misericordioso verso i suoi servi nel giorno del, del giudizio. È stato narrato da Umar ibn Khattab radiallahu anhu che disse alcuni prigionieri furono portati dal messaggero di Allah e c'era una donna tra i prigionieri che era alla ricerca del suo bambino. Quando lo trovò lo abbracciò e lo mise al suo seno. Il messaggero di Allah <coughs> sallallahu alaihi wasallam ci disse: "Pensate che questa donna possa gettare il suo bambino nel fuoco?" Rispondemmo: "No, per Allah, essa non è in grado di farlo. Il messaggero di Allah disse: Allah è più misericordioso verso i suoi servi di questa donna lo sia verso il suo bambino un aspetto della misericordia, cari fratelli di Allah, eh, misericordia di Allah verso i suoi servi, è che Egli ha inviato i messaggeri ha rivelato i libri e le leggi su come organizzare pro- la propria vita in maniera saggia, senza difficoltà. Allah subhanahu wa ta'ala dice in un versetto non ti mandammo, non ti mandammo o Muhammad, se non come misericordia per il, per il creato. La misericordia, la rahma di Allah è ciò che farà entrare i suoi servi credenti nel paradiso, nel giorno della resurrezione. Nessuno potrà mai entrare in paradiso soltanto per le sue opere, come il profeta sallallahu alaihi wasallam disse, nessuna opera lo ammetterà in, paradiso, al paradiso. Fu chiesto, neanche tu messaggero di Allah, egli disse, no, nemmeno io, a meno che Allah non mi copra con la sua misericordia. Così il credente deve rimanere in uno stato tra speranza per la misericordia di Allah e timore della sua punizione. Allah subhanahu wa ta'ala dice, O Muhammad, annuncia ai miei servi che in verità io sono perdonatore, il misericordioso e che il mio castigo è davvero un castigo doloroso. Chiediamo da Allah subhanahu wa ta'ala che ci fa scendere la sua misericordia su di noi, che ci perdona i nostri peccati nel giorno del giudizio. E qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.